ta zdoia kai proton hoi ornithes to zdoion zdei ai stanitai kineitai genatai kai aposneskei trefetai kai auxanetai histatai e kathetai e keitai e bainei he ornis hos peranei he alquon hetis entoe pelagei neotevei, ptilois caluptetai, pterois hiptatai. Duo echei pterugas, kai tos utus podas, orro pugion, kai to ranfos. To celu oia tisetai entae neotiae, kai epoiasdon neosus fuei το οιόν οστρακόε καλύπτεται, ουφού το λευκόν, ως καί εν he χε λέκηθος